La ilaha illallah biha ne mut. Sa la ilaha illallah valja umrijeti. La ilaha illallah biha nuqatil. Vodet'u nasa ila islam. Zbog la ilaha illallah se borimo na Allahu te bareke wa ta'ala putu i pozivamo ljude u islam. jer kaže uzvišeni vakatiluhum hatta la tekune fitnesun wa yakune dinu kullu hurila i borite protiv njih sve dok ne, ne nestane smutni na zemlji širka onoga što je suprotno la ilaha illallah وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ إِذَا سْوَا غِيَرَ كُدِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ovo je naš menheđ da se borimo na Allahovom putu davom i džihadom, a naš cilj na ome svijetu, prije onoga svijeta, jeste da uspostavimo Allahov sistem na zemlji i to jasno i glasno kažemo i sebi drugima. Ako ima šta da prigovori šerijatu, ehlen o sehlen, da se razgovara, i sve iznesite dokaze ako istinu govorite, Nema u šerijatu da daje posto na kiklu od tih vjerniće koji je isprosti da bi je pojeo. A nakon toga za nju moraš ovoj nepravednoj državi dati 17%. U šerijatu nije tako. Ne mora ni bogataš da daje zekar osim u dva slučaja. Može čovjek da bude bogat, da ima ogroman dvorac, da ima na hiljade tuluma zemlje. Sad će ovi nepravednici uvesti i na garažu pored, i na sobu u koju, ne, u koju si pripremio, ili za čine ili za neke ponekad mu koji će ti doći. Moraš platiti porez. A u islamu je Allahovom sistemu nema na to poreza. Možeš imati para, samo je pitno da ne preođe, ne tređe nista količinu. Ako ta količina se dostigne, onda se te daje 2,5%, ne 17%. I to opet se ne daje, ako to negdje nije bilo ušuškano. Nisi imao zatim čitavu godinu potrebe, pa je to stojalo i nije tebi trebalo, pa da ti ne bi više odlukao te pare i na dvije i na četiri noge, onda ćeš ti dati Allahu pravo Allahu, a to Allahu ne treba. To treba onim osam kategorija koje Allah subhanahu wa ta'ala proglasio da imaju pravo u svom i mom i metku ako imamo nisar i ako imamo haul, ako pregodini. La ilaha illallah ina život. Zbog la ilaha illallah živimo. Zbog la ilaha illallah se lijepo prema ljudima odhodimo. Zbog la ilaha illallah pošteno i časno trgujemo. Zbog la ilaha illallah ne dižemo ruku na podlačene žene i djecu. Zbog la ilaha illallah ne kažemo ni svome babi koji možda nije muslima nikako, ne kažemo stari ili haso i huso, nego odrašamo se, odrašamo se riječima puni, puni bažnje i uvažavanja, ja ebe ti babuka moj. A on možda mušnik nevjerni u Allaha subhanahu wa ta'ala, ali je sve to zbog la ilaha illallah. Pa šta je to la ilaha illallah? To je da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala. To je rečenica koja nas uvodi u din. To je rečenica s kojom treba da živimo na ovom svijetu. I to je rečenica s kojom treba da umremo i proživljeni budemo i na jedna ili na sve osmera vrata džendeta pokucamo. Pa zar ova nije rečenica potrebna da se dobro analizira, da se svaki detalj ove rečenice dobro zna, da se preko ove rečenice ne prelazi tako površno, kao što danas umet je prešao žalost, pa će se kad tad morati vratiti ponovo na proučavanje la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, jer vidimo da ništa ne štima. ima. Vidimo da sve ode u, u helač. Vidimo da ne može se nakon što si sebi nadio lijepo ime i ponekad džanijska vrata otvorio, a onda i razvaljivao ili granata gađao, više se iz dina ne može izaći. Pa je zbog toga bitno i potrebno da se dobro izanalizira La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah jer to je sav naš život. I zato uzvišili kada predstavlja sebe subhanahu wa ta'ala i kada nama daje zadaća mi smo namjeski stvoreni onda daje pravo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam a to su riječi Allaha da kaže ovome ummetu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Reci o Muhammede, ti si najbolji musliman i ti najbolji razumiješ šta ti objavljujem. Reci svome umetu, reci moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt sve je to lillahi rabbil alamin sve je to samo zaradi Allaha subhanahu wa ta'ala ko je Allah la šarike lehu on nema sudri od sudruga on nema supadnika la šarike lehu wa bi zalike umir tako je meni naređeno وانا اول المسلمين يا سام prvi musliman ovo treba da bude vodilja onoga koji razumio šta znači la ilaha illallah ja sam neku noć jednom cijelu napravio poređenje i volio bi da nisam u pravu Jer uvijek čovjek kad govori, on uvijek hoće da opravda da je on u pravu. Ja bih volio u tom slučaju da nisam u pravu, ali nažalost izgleda jesam. Da je ovaj umeta bošnjaci pogotovo. Tako lako prešli preko la ilaha ila Allah. Kao kad mi zagrijemo mladića da uči suharu. A i takvi je sve manje. Neće da bude pismeno islamu nikak. A ne možeš od njega dobiti riječi. On je i muftija i gadija i šefu islama. Ti je ahir i zeman. I ružno je ovo što vidimo. Dok se god ne zauči jeza, ne znamo ostaviti. Pa doći u mešći i sjesti lijepo. Gdje je onaj hadis među nama? Da je najbolji onaj koji podrani. Pa dođe u prvo doba u mešći. Ne da priča priče i dunjaličke stvari obrči nego da dođe i da bude u libatu, da spomni Allaha Đelešanu, da se pripremi psihički i fizički, kada se počne o Allahu govoriti, da to može prihvatiti. Ovo nije vjera trka trka, ovo je vjera da priđeš, da se predaš. Pa se pređe lako taj koji hoće suferu, pa onda čujemo kirame tebi za dva dana, prešao 28 harfova, mašala, ušao u Koran. Uvukao se u Koran, miskin, i onda čitav život, mi kažemo ha, on kaže ha. Mi kažemo sad, on kaže sad. Mi kažemo ha, on kaže ha. Ne može zato što je utrkao, što nije dao pravo svakom harfu. Ako si ti neka posebna inteligencija, to je onda blagodat od Allaha Đelešanuhu. Ti si onda ibret, jer mi ne, ne stavljamo nikome prepreku da bude napredan, jer Kur'an kaže o fidarike, Prvijete natesil mu te napisun. Ako je već tako, neka se natiču oni koji hoće da se natiču. Nećemo mi kazati da je to nemoguće. Bila je ashaba koji su za 17 dana naučili hebrejski jezik po naredbi poslanika ali se ratu od strana. I mi znamo da će kirameta biti do sudnjega dana, ali en nadiru la hukma lehu, kako kaže uslovsko pravilo, na pojedinačnim slučajima se ne pravi pravilo. E tako je i umet lako prešao preko la ilaha ila Allah. Na brzinu naučio imanske, islamske šarte i dao hatmu, islamu, I onda se miski vrti u krugu i vidimo da sam sebe često derogira. A i dalje tvrdi, i dalje tvrdi da je veliki musliman. Zbog toga smo kazali da ne može la ilaha illallah bez šatova koji se podrazumijevaju, bez ruknova koji se podrazumijevaju. Ne može samo onako puko izgovaranje. Jer bi to dobro došlo i blistu. To bi dobro došlo Firaunu. To bi dobro došlo Karunu. I novim Karuličićima i novim iblisima koji će živjeti koji sada žive. Da lako kažu i da se sačuvaju. Međutim, kod Allaha to tako ne ide. I zato ko hoće da ima koristi od la ilaha illallah, ne može ući u nešto što ne razumije mora to čitav život da proučava. Šta mi je to moj gospodar objavio? Ko je moj gospodar? Kako mi se je predstavio? Da ne bi i blisa ili židove ili kršćane ili mušike u tom pogledu slijedio, da bi bio pravi muahid. Učili umme danas šta znači da i da i dobro. Uči umet sve drugo, samo ne uči to. To je kao nešto što je prevaziđeno. Učiti din jedino učim da bi sutra živio od dina. Imaću papir da mogu legalno da živim od dina i ne smijem niko prigovoriti. A mi ostali dođemo do nekog znanja kako je bar zraditi i kako se namazi mogu naklanjavati ili nikako ne klanjati. I sve je bitno, a vjera je kao nešto drugorazredna stvar. Kako će, draga moja braćo, doći jekin u čovjekovo srce ako ne bude imao potpune informacije da mu se to njegovo srce smiri? Pa zbog toga je naređeno da učimo i da la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah dobro razumijevamo tako bi se uvjerili zašto mi vjerujemo u sudnji dan zašto mi vjerujemo u meleke zašto mi vjerujemo u džennet i žehennem zašto mi vjerujemo u taj nevidljivi svijet zato što smo se uvjerili da naš gospodar govori istinu da njegov poslanik govori istinu došao nam je pir. Zašto drugi ne vjeruju? Zašto drugi kažu ubijam se da se razrahati? Vješam se da se odmara. Spalite me kada umrem? Zato što ne vjeruju u proživljenje. Ne vjeruju da ima tamo zagrobni život. Da ima sudni dan da ima fariku fil dženneti u fariku fil sa'ir, to je konačica, da ima put ili sljedenici koji će krenuti ka džennetu i sljedenici koji će krenuti prema vatri. Ako imamo jekin, ako smo dobili jekin u pogledu Allaha te bareke wa ta'ala i njegova poslanika ali i salatu wa salam, šta onda dolazi? Može li nam više išta biti prepreka da se potpuno Allahove vjeri pokloni i predamo. Šta dolazi nakon toga? Dolazi kubud. Dolazi prihvatanje. Šta je suprotno kubud? Red, odbijanje. To jeste drugim riječima. Imaćeš koristi od tog inuma. Imaćeš koristi od tog jakina. Imaćeš koristi od tog jakina. Zato što će tvoje la ilaha illallah biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer si ti ubijeđen u Allaha želešanuhu. Došlo ti je dovoljno znanja i ti ništa ne odbijaš. Ovdje se može umet testirati. Dođe ti tropis. Zašto ga odbijaš? Zato što gledeš kod tele u šarena vrata nemaš ubjeđenja. Pa kako onda da prihvatiš? Pa onda šta moraš? Moraš filozofirat kao iblis. I pokušaj da raspravljaš sa Allahom Đalešanu. I da raspravljaš sa onima koji nose jasno znanje. Kako se ne bi pokorio? I zbog toga se sami možemo testirati. Kad nam dođe neka naredba od Allaha Đalešanu ili neka naredba od poslanika ali salatu wasalam onda ćemo vidjeti ima li pobul mjesta kod nas jesmo li ukabulili to hoćemo li mi to prihvatiti ili ćemo mi to odbiti zašto danas odbijamo zato što je kina nemamo što znanja nemamo pa imamo li onda koristi od la ilaha ilallah kakve onda vrijednosti ako ti Allah nešto naredio, ili Allah ti nešto zabranio, ili ti poslanik Islama nešto naredio, ili ti poslanik Islama nešto zabranio, a ti ne određe, ne opredijeli. Ne da se opredijeliš, ne da se predaš Allahu subhanahu wa ta'ala, neće da se pokoriš, a hoćeš u džene da uđeš. Pitaj svoj razum, može li razum ovo Pomirite s ovim. Može se ovo pomiriti, ovo se ne može nikako pomiriti. I zbog toga nije baš ovakav redoslijed, nije ovo bez veze, nisu ovo islamski učenjaci dobro, dobro, dobro, dobro, dobro ispekli. Pa nam kao na sviha daju džabi. Koliko je trebalo ljudima i učenjacima da analiziraju Kur'an i da dođu do ovih šartova koji su ključ ili zubi na ključu koji odlučavaju sretan život na ovome svijetu, lako polaganje računa na ovome svijetu i sretan konačan završetak na ovome svijetu. A kulu kao li hada ostavila li orekom vastavu firuhu, innahu huvar gafur rahim, u ahiru da'vana, alhamdulillahi, rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وأبارك على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Draga يا braćo, Suprotno ilmu, rekli smo šta? Džehel. Znači, danas imamo puno Ebu Džehlova. U vreme poslanika, ali se ratu o sram, zvanično ime nosio jedan čovjek. A i tada je bilo svako ko nije povjerovao Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, on je bio Ebu Mušnik, Ebu Džehl, zove ga kako hoćeš. Suprotno je tiru šta je? Sumljanje. Danas je umet sad buljen. Danas umet gleda u Gaddafija takvog mušnika koga zemlja trpi. I pored toga imali konsenzus. Islamska ulema današnjice. Šta taj čovjek još treba da uradi? Pa da se može kazati, on nije musliman zanijekao Kur'an, zanijekao Sunne. Govori Amerikancima i šatirima ostalima, ja čuvam ovaj dio Afrike od Islama radikalnog. Šta je radikalni Islam po njihovoj terminologiji? Ovo o čemu mi govorimo, ovaj čisti Islam, koji je protkan tradicijom poslanika ali salatu wasalam, tradicijom tabiina i tradicijom tabi tabiina, za koje je kazao poslanik ali salatu wasalam, najbolje vrijeme je ovo moje vrijeme, summa ladine jalunahu, summa ladine jalunahu, a zatim ono koje dolazi, a zatim ono koje dolazi. To su globalno najbolje tri generacije koje su najispravnije ovo o čemu mi govorimo. Razumjeli? Zašto? Zato što ni nisi morao palicom u meseđi goniti ili na predavanje. Njega si morao palicom iz halkije goniti. Zamisli da mi nekoga plesnemo što se nekulturno obhodi prema mesđidu i pravo mesđida. Nikad više zavirio mesđid ne bi. A tako mi Allaha ima Medine Malik je tu kao ljude da ih isključi iz halke. Pa nije uspjevao. To je samo jedan primjer, a takvi primjera je na hiljadu. Zašto? Zato što su ti ljudi bili ubjeđeni da se ne može reći da je musliman čovjek koji ne zna šta je la ilaha illallah, koji nema jakina i koji ne prihvata, ubij me, ali ja moram vjeru učiti. Ne možeš me otirati lako. Hajde pokušaj muđahida ubijedi da ostavi kotu. Da se i on negdje malo smakne ti avioni, tenkovi ne tuku. A hajde sebe ubijedi da odeš, pa da mu ti budeš, da ti budeš, znači, njegova zamina. Da i on malo se okupa, da se i on friška hljeba najede, da i on svoju djecu malo pogledi. Ko sumlja, ko ne sumlja? Ko to ima imam, a ko to nema imam? Ko to prihvata, ko to ne prihvata? Pa sam sebi da dadi očinu, dragi moj brate. I zato Allah te barek evo ta'ala kada opisiva one koji ne prihvataju, kaže da su oni oholi. Ne moraš ti na sebi napisati si ohola. Niti ja na sebi. Ali kada se donese tekst kod Ana i Sunneta, ili kada se ti suprostavljaš svojim djelom, ili svojim jezikom, ili svojim srcem, ovoj vjeri ti si ohol. Iblis je bilo razgovarao sa Allahom Đelešanom. Ali je njega Allah proglasio oholim. Pa kaže uzvišeni u 35. 36. majtu sure Safat, kaže innehum kanu da qila lehum la ilaha ila Allah jestekbirun. Kaže oni su takvi kada im se kaže nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu po ovim uvjetima koje Islam postavio, kaže oni se oholim. Oni se jestekviru. Oni se ustišu. Oni se ohli. Voja kulune, a inna le tariku alihetina, liša ilim međnun. Još oni bi pričali, oh, ne mreš od njega riječi dobiti. On samo priča, gdje su djela. Još oni kaže, kažu, zar da mi ostavimo naša božanstva zbog jednog budalestog pjestrika, ispada da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem lešairun međnun, taj budalski pjesnik, a oni su kao normalni ljudi, već kako znaju razgovarat, kako znaju dvije rečenice slagati. Pa zbog toga je ovaj šart jako bitan, draga moja braćo. A vidjet ćete ovo je lanas jedno bez drugoga ne može. Šta ti vredi ako imaš znanja kao papagaj? Kao teolog, profesor? Šta vredi onima koji su se nadihali veliki diploma i veliki međunarodni univerziteta i tako dalje? Jer onaj čovjek koji ne radi po onome što zna, on je šeitan koji govori. Onaj koji zna, a mnogi danas znaju, a šute, on je šeifanul ahras. On je, ovaj je prvi šeifanul naopet, šetan koji govori, a ovo je šeifanul ahras. Ovo je gluhonjemi šeitan. Zna! Nego još kad mu u njegovom autu gospođa koju on poveze usput, ona jazna štopa. Zna! Pa je grihota da ona što pa eto djeca su kao uzemljenje pa se ne mene plaho šeitan upetljati i neće je djeca da slušaju i onda žena opcuje ono zbog čega tebe i nevesta da padnu. Allah subhanahu wa ta'ala onda se teolog okrene i kaže gospođe izvinite ja sam efendija. A kaže izvinite nisam znala. Šta je nju, šta je ona na njemu mogla vidjeti i njegovi brkovi nisu od islama kao i šta drugo. La haula wala kuvata illa billah. I zbog toga mi se moramo dobro ispitati u pogledu la ilaha illa Allah. Mora svaki naš gest da ne kontrira la ilaha illa Allah. Mora naša svaka riječ da bude u skladu la ilaha illa Allah. Moraju naša ubjeđenja da budu u skladu sa la ilaha illa Allah. U protivnom, mi smo oni koji smo oholi. Džaba što znanje imamo, džaba što opman, obmanuti nekakav jepin i ubjeđenje imamo, kada dođe konac koncu i kada se treba pokoriti i kada treba la ilaha illallah ukabuliti, onda odbijamo bi ba'd al-kitabi wa الكتاب bi ba'd. Znači da to jedan dio knjige uzimati, a drugi odbacivati. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji zaista govore i rade i ubijeđeni su po principima la ilaha ila Allah. Allahuma izra islamu wa izra muslimin. Wa adilna širke wal mušrikin.